cyabibarutse ijoro ryo kuwa gatatu rishyira uwa kane itariki mirongo ibiri na rimwe gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu nijoro ritazokwibagirana hano mu Burundi aho Burundi bwabura umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yaratowe n'abanyagihugu mu matora aho yari yatahukanye amajwi arenga 60 kwijana kuwa 21 gitugutu no mwaka hari ku munsi wa gatatu imyaka 27 yari irangiye President Melchior Ndadaye agandaguwe bunyamaswa Frodebu nk'umugambwe yaturukamwo uno munsi ragigiwe baba bariko barigendera gute demokarasi perezida ndadaye yaharaniye uno munsi yifashe gute ibijyanye n'urubanza rwiwe ruheruka gucibwa ngo rwakiriye gute mu muryango wiwe wa abarundi bari ngaha mu gihugu eka n'abari hanze n'abandi hari abarundi bose bariko batwumviriza murakoze Eric Uwimana niwaza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma nko mwavyumvise kuri mikro ni medani yo nkuru sangwa ikaze barundi barundi kazi nkuko rero nari mpejeje kubivuga imbere yuko tuduga ku ijambo reka mukurikirane agace gato k'ijambo President Melchior Ndadaye yashikirije inyuma yaho umugambwe wiwe Frodewu utsindiye amatora ahantu aho uh, ah, twa twagarutse cyane cyane kuco yashikirije kubijanye no gusabikanya amatungo ya leta atakumirana hamwe bere n'ibijanye n'itahukanwa ry'impunzi z'abarundi reka dutege amatwi agace gatonya k'ijambo President Ndadaye yashikirije abarundi dutegerezwa kubisabikanya mu ntara zose mu moko yose mu bantu bose kugira ngo umwe umwe wese aronke icyo cyose afitiye uburenganzira atawandya wangura tugiye kwitegurira bikwiye itahuka ry'impunzi z'abarundi turazi ko benshi mu barundi bari hanze bariko baritegurira gutaha mu maguru masha tugiye kurungika intumwa mu bihugu duhana imbibe n'iburaya kugira ngo zitohoze neza abashaka gutaha uko bangana zitohoze neza ibyo bakeneye hanyuma izo ntumwa zigarutse tuzoca dukoranya inama y'amashyirahamwe asanzwe aterera muri icyo gikorwa hamwe n'abazoba baserukiye leta kugira ngo twegeranye uburyo bukwiye bwo kwakira abahunguka ako ni agace gatonya mu ijambo ryashyikirijwe n'umukuru w'igihugu nyakwigendera ndadaye Melchior turi kumwe nk'uko nabibabwiye na Fenias Nigabana umuvugizi w'umugambwe Sawanya Frodebu reka akabazo ka mbere Fenias uno munsi ndadaye hamwe yogaruka umugambwe wese wa wifashe gute ubwa mbere ho nashaka mu nkundire gatoya ndababwire neza twibukanye uwo ndadaye uwo ndadaye yari umugabo w'ijunja n'ijambo ndadaye yari umuntu ahuza abantu ndadaye yari umuntu yankakagaye ndadaye yari umuntu ashaka ko umuntu wese yishira kizana mu gihugu atamwa atamuntu atagitsure kimuriko ndada yari umuntu kandi eh novuga ko yihanganira abandi z'igisirikare n'izigipolisi ni umuntu yari afise ni imbono y'inyoni yo cyacu kubakwa mm. urumva rero n’umuntu umuntu atarasanzwe mm-hmm. nicyo gituma rero mu gihe yogaruka uyu munsi mm-hmm. ati none yosanga umugambo wa nyafurodi bumeze gute umugambo wa nyafurodi warahuye n'ibihuse byinshi kuko ndada yatubwira ati eh, uru rugamba rutangwe ni urugamba rukomeye cyane mhm. ni urugamba ruzomara igihe kirekire hari arabo bizonanira n'abazopfa bazopfa tuzopfa tubizira mugabo ntibize bice intege mm. abandi bazobandanya ariko itinde sihere demokrasi izotsinda ni kuvuga rero nk'uko yabivuze hari byagoye abapfuye barapfuye nawe ari mu bapfuye n'abafasha biwe n'abandi barundi benshi bapfuye bazira iyo demokrasi yazanye mu gihugu hariho n'abandi byagoye baca bajya kurondera iyo iyo buhiye mm. kugira ngo biyorohereze hakabona abandi barigumye ko inzira guhimuka zarigumye ko ziragumye iragigiyiwe n'uyu munsi zikaba zarabungabunze umugambwe sahwanya Frodebu ubu rero uh, tukaba tubona ko abo byagoye yoze yovuga ati ibyo ari byo byose muri ba bantu twari kumwe hariho hariho abatari inzira guhimuka z'ukuri bari baje kurondera ibyo bajya batari baje kugira ngo batsimbataze demokarasi mhm. uvuze abagiye mu yindi migambwe ndamunushatse kuvuga amashami kuvuga amashami yavutse muri Frodebu nicerekana ko demokarasi yatsimbataye canke ho harimo nyabuna ugutosekara kwa demokarasi nkuko urabye uko ndadaye Mercure yayisize ndadaye Mercure yashinze umugambi witwa Sahwanya Frodebu mhm. abo bose bavuga bazi nyuma bavuga ngo bashigikiye ndadaye nukubesha kuko ndadaye yashinze uwo mugambwe sahwanya forodebo rero kubona haraje iyindi migambwe vuga ngo yitwa nk'amashami ni kuvuga ko habayeho abagiye barafasha abo bantu ariko akica urwo hariho abarindani hariho n'ababye bava inyuma kugira ngo basambure umugambwe sahwanya frodebo umva rero ni kuvuga ko nubwo byashyitse uyu munsi byatumye demokarasi isubira inyuma kuko inguvu z'umugambwe sawa nyafrode wari ufise iki yagiye 193 zagiye ziragabanuka ariko twebwe ntabwo biduca intege kuko muri politike niko bimeze mhm. zoba zagabanutse gute mu gihe no munsi hari wanashima n'imigambwe ihagararira nyabuna demokarasi ku bwanyu cyangwa demokrasi ndadaye yasize yatose kariye hehe habura iki ubwa mbere ni ubwo bucojojo bw'imigambwe usanga imigambwe ari za nyakuri hariho imigambwe usanga iri mu kwaha k'ubutegetsi mm. ndadaye ibyo nibyo yiyamiriza mm. urumva rero iyo imigambwe idakora imigambwe yo ku izina gusa demokarasi ifise agasembwa mm. iyo ibijyanye n'agatekakazi nta muntu bitubahirizwa neza demokarasi ifise agasembwa iyo amaradiyo adakora neza yigenga naho nyene demokarasi ifise agasembwa iyo abaharanira agateka kazina muntu badakora akazi kabo neza badakebaguzwa demokrasi ifise agasembwa urumva rero muri make rero turabona ko demokrasi yaratanguye ariko intambwe iracari ndende ni yatuyubaka tuyubaka kuko niko bimeze mm. mm. reka tugaruke kuri eh, demokarasi nk'uko mwabishikirije yashyizweho na ndadaye mercure mwagarutse hariho mutangazo tangazo riheruka gusohorwa n'umukuru wa fodewo yarashikije ibijyanye n'ishuri rya demokarasi mbe iryo shure iryo maririki abarundi mu gihe muvuga yuko hariho ibitagenda neza e, mu nkingi za demokarasi none iryo shure rizoba gufasha iki mu bisanzwe iyo ashinze ishure abashaka kugira ngo ategure kazoza kugwaruka kugira ngo abantu baze baragenda bariga ku munsi ku munsi ibijyanye na demokrasi bizokora ntibizokora kuko hariho babatwaye neza bakabongera babatwara nabi naho bakababogoza biciye mu matora rero twarabonye neza ko demokarasi mu burundi yagiye eh, mbuga amatora ni imwe mu nkingi za demokarasi ni imwe mu nkingi za demokarasi mbuga mu burundi hariho kwitiranya amatora na demokarasi mhm. kuko abantu bazi ko batoye demokarasi iba ibihari mm. aho niho twihendera gutorwa ni kimwe ni inkingi amatora ni kimwe mu nkingi zigize demokarasi mm. hariho n'ibindi byinshi watowe watereza kugendera kwerekana kugira ngo demokarasi yo gutsimbatara mm. rero muri forodebu twabona ko ishuri rya demokarasi ryofasha kuko atabonetse umwanya wo kwigisha neza bya demokarasi ndadaye yatwaye iminsi ijana n'ibiri acaragandagurwa igihugu kikajya mu ntambara haravuka imigwi y'abitwaje ibigwanisho ibintu birasambuka dusubira kugaruka ku bintu bijyanye n'amatora mu bihumbi bibiri na gatanu urumva twamaze umwanya muremure turi mu ntambara urumva ari bya demokarasi iyo hari kuravuga inkoho demokarasi ntabwo iba igifise akanovera kayo urumva rero kandi ukaraba abantu uko barushanya ubumenyi mhm. kuko siko bose bashobora kumva ibintu bimwe ugashobora kugenda ubigisha bya demokarasi bakabimenya kugira ngo bibe akaranga kugira ngo hazogenda hose mu ngiro mu mvugo azokomeze abona ko umubonamo ibintu bya demokarasi mm. ariko eh, niyo demokrasi kumbure eh, dufise imigambwe irenga mirongo itatu n'iyindi eh, ni ryaba ari ishuri ritaboneka atari ryandi ry'urubaho ubwo umuntu yigisha kizobura yuko yigisha ibyumviro by'iwe cyangwa ibyiyumviro by'umugambwe wiwe honorable naho rero nuvuga byugariye mhm. muri iki gihugu cy'u Burundi tutabeshanye mhm. umuntu yazanye demokarasi umugambwe azanye demokarasi muri iki gihugu umugambwe sawanya frodebu hmm. babyanka babyemera frodebu niyo yatanguye kubahura abantu kugira ngo twinjire mu butegetsi bw'imigambwe myinshi ariho biri mu nkingi za demokarasi ni naho niyo forodebu yabitanguye hmm. rero icyo forodebu irahazi igituma numva rero nicyo gituma mvuga nti abandi barabyiyitirira mm. nicyo gituma usanga abantu bari kubaha demokarasi yo ku munwa mm-hmm. usanga gusa ari ku munwa usanga mu ngiro ukayibura mugabo demokarasi ko ari intwaro ya bose ejo cyangwa nk'igihe ejo forodebu niyojya hamwe n'iyindi migambwe kugira iryo shure batange izo nyigisho hamwe n'abandi kuko hari iyindi migambwe ihagarariye demokarasi ivuga ko ihagarariye nyabura demokarasi n'iyindi mbere igendera n'iragi ryandadaye twebwe muri forodebu mm-hmm. umuntu wese yoza ashaka kubahiriza inkingi za demokarasi mhm. ntitwobora gushyira hamwe tukayigendera tukayishyira mu banyagihugu bagashobora kuronka ubwigenge ibintu byose biraga demokarasi bikaba mu gihugu uwo muntu twebwe twakorana mhm. mu jambo akajambo gatonya mu byo perezida Melchior Ndadaye yashikirije twagarutse mu gusabikanya ah, mbere turanavugana eh, cyane cyane no guhungura impunzi nkuko perezida Melchior Ndadaye yabivuze turi mu kiganiro karadiridimba nico abarundi badukurikirana bari hanze eh, kuri ibi bibiri mubona uno musi Frode uhari ico yofasha kugira eh, ibi ndadaye yashikirije ndadaye yashize imbere mu bikurikirane kumbure umuntu akorane n'ubutegetsi buhari kugira bigende neza nibaza ko iyo ndadaye yavuze gusabikanya mwarabonye ingene yabikoze mwarabonye n'ingene mugambo yari arimo sabanya Frode abishigikiye amatora 93 twari twahiganye umugambwe wa iprona frodebu na iprona cyane cyane bibihugu bari batatu mugabo uwo wabona yaboneka mu majwi n'ingine byaragenze urabona ko wa iprona niwe yabaye wa kabiri uwundi yaronse nkeka rimwe nka rimwe ku ariko warabonye ko ndadaye mu gushiraho leta yakiyafata n'uwo mugambwe nyine bahiganywe aca kuraho umushyikiranganje wa mbere byasabikanya ry'ubutegetsi riba riratanguye kuboneka muri babura amatara arashiramwo abo muri iprona mu baserukira ibihugu mu yandi makuru arashiramwo abo muri iprona ibyo byerekana ko yari umuntu yashaka ko iyo ndwara yari yari yaraje mu gihugu yo gukumira abandi tuyisezerera byerekana ko kandi itunga ry'igihugu atari ry'umuntu ni iry'abarundi dutegereza kubisabika kandi twese umuntu wese rikamushikira urumva rero ndadaye ibyo yarabigendeye twebwe rero muti none ntitwukorana n'abandi kugira ngo dusabe kandi tugagira murafise urunani muhuriramwo platform y'imigambwe mwicaramwo mwese eh, ijya platform twebwe muri Frodebo igitangura twarabona ko ari ifise ega umusanzwe umuntu byiza ashaka ko mukorana aremera ko nawe uri umuparteneri aremera ko nawe uri umuntu ufite ibyo ushikiriza mbwa gukumine ngo ntacu uramureka akabanza akabyikorana ubu none hari aho mubicisha kugira twebwe twebwe politike tubandanya tuyikora n'umugambi uri ku butegetsi ntidutinya kuwukebura mhm. twebwe muri forode muri byo twiyemeje dutegereza kubana dukebura kuko ni ushinze umugambwe uba ufise intumbero kuzoshikira ubutegetsi hari abashinga umugambwe ukaba ngo ngo gende ngaho gusa ngo sishaka ugasanga arondera ibyiwiwe gusa twe dufise niwe kugira ngo dushikire ubutegetsi kugira ngo bya byiyumviro bya demokarasi dushobore neza kubisasagaza mu gihugu mu gihe tutarabushikira rero iyindi migambi umugambi uri ku butegetsi turawega tukabwira duti amara aha byogenda gutya byogenda gutya mm. baraza mu gihugu kugira ngo bacubake bacubakane n'abandi eh, honorable babi bahungutse muri iyo minsi ijana nyene eh none we ntabyo wabonye muri iyo minsi ijana haraje abantu benshi abantu benshi n'igihe mbere n'igihe mu minsi ijana hacahunga kandi benshi bamwishe bishe umuntu abantu bari bitoreye mm-hmm. bakevuga ati eh kumbe bya bintu bibaye bibi bongera mm-hmm. barahunga yego mm-hmm. honorable mugabo bujya kumbure n'umuntu ashobora nawe kwitosora bujya eh, nta ntege nke Frode buyoba yari ifise nayo ni kijya gihe eh, yoba yatumye wanashima n'abandi barundi benshi mbere bana icyo gihe cyajyari no kuvuga eh, itsinze amatora gushika nuno munsi ni hari intege nke mwagiye muracamo kugira biboneka koko yuko umugambwe wagiye ubura eh, navuga ubukomezi la force ingufu twari tuzifise barabanyagihugu ega ingufu za demokrasi ndabanyagihugu mbwabo banyagihugu n'ubu baracyari mu Burundi ariko ntabwo ntabwo amatora yatunganijwe batora bisanzuye mhm. ega nico gituma kuko iyo amatora abaye abantu bagatora ku nguvu abantu bagatora ku gitsure abantu bagatora ari uko haje imiceri abantu bagatora uko haje igitenge ayo bintu ajya amatora aba afise agasembwa ibibazo yuko ari ibyo bakoresha muri propaganda kumbure imigambwe yose oya oya ariko bica biza konona ya demokrasi hmm. kuko amatora ategeza kuba amatora atunganijwe neza amatora ateguye ku mugaragaro amatora arimwo bose ayo niyo matora Frode bivuga izo ndizo nguvu z'abanyagihugu nizo nguvu za mbere ega nta nguvu za gisirikare zikenegwa mu bintu bya demokrasi, abasirikare n'abapolisi baba bajejwe ibyo gucungera imbibe baba bajejwe gucungera umutekano hagati mu gihugu ariko iyo hageze ibintu byo gutora inguvu nyinshi ziri mu banyagihugu mhm. umva nitwe bw'inguvu ntahandi twari tuzi twazivuze abanyagihugu bari batwizeye baduha inguvu nyinshi mugabo abantu uno munsi ntibakibizeye rwose abanyagihugu eh, baratwizeye sinakubwiye mm. hotegurwa amatora meza amatora atari mu iterabwoba niho wobona icyo icyo frode icyari cyo eh mm. nashaka ndakubwire gato yariko mm. aha rero urabye Mm. ariko ntububwiye kure uca uba umuhanuzi uca ubuze amabanga menshi y'igihugu uca uca n'abo bandi bajeti yamara hatwagura byagenda byagenda gutya mhm. yego reka kumbure n'akanya kariko karagenda kugira duhe akaryo abarundi bari hanze nabo batelefone ariko tugarutse tugaruke gatonya murantunga kuri runo rubanza rwaraye ruciwe ku bagandaguye perezida Melchior Ndadaye muri Frodebu murashimishwa n'ibyaruvuyemo Frodebu kuva umukuru w'igihugu ndademera ko yaragandaguwe ndadaye yari afise yari umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndadaye yarafise inzego z'umutekano zimucungereye ni ukuvuga yari umuntu adasanzwe umukuru w'igihugu ni umuntu adasanzwe iyo rero nk'uwo bishyitse akagandagurwa mhm. ni kwa ko Frodebu irashaka ko ishikike ku rubanza ruja mu butungane ababikoze bakabazwa bakabazwa bakisigura uwintahe ikubise mu gahanga agahanwa hakurikijwe amategeko reka tugaruke kuri uru rwasomwe murarushima twebwe ubwa mbere nashaka ndakwibutsa ndakubwire neza ko umugambwe sahwanya forodebo muri ibi byabaye mu gihugu kuri Rwanda dayari ni cyabona pirinsipale cyabona gikomeye tuba turafise rero dacu tuzovuga ariko ntitwatumiwe twebwe mu byo byabona bindi bizotukuka urubanza ntirurahera neza mugabo nari nagarutse ati murarushima mugabo twebwe nta kindi twabivuga ko tutaravuga iby'iwacu mm-hmm. Frodebo niho yariri yari kwisonga ntabwo twiye kumvikana kubijanye nuko abishe ndadaye batofatwa ariko hariho ibyo mwaretse n'ibindi mwagize no kuvuga harabaye ukureka no kugira kuko kurupfu Rwanda yadaye twebwe Frodebu ifise intumbero imwe ababikoze nibafatwe bashira imbere y'ubutungane bahanwa kurigije amategeko naho forode bihagaze ishobora kuba yarahaye ubudahangagwa bamwe mu boba bari muri uh, mu boba bari kwagirizwa muri ibyo kuko hariho ibintu mwumvikanye oya arusha nta hari ibintu mwumvikanye arusha ntiyigeze ivuga ngo abishe umukuru w'igihugu ntibaze bafatwe mhm. oya oya oya mhm. kuko kuba ari gusasira indava ikibi mhm. nicyo gituma twe tuvuga duti turuha intumbero duti mu ruheze ruzobe urubanza rwo gusubiza agateka abashikiwe n'aya makuba mukora urumva rusa n'urwahetse kuko hari abaciriwe n'iminyororo n'abandi barezwa urubanza ubu hazoba kunguruza eh, ntirurahera rero mm, ariko mugabo nabone benshi ubona batari mu gihugu mubona bizokoro cyane hari ico namwebwe aho nyene niho muzoca munaseruka urumva eh, urumva twebwe twebwe turarindiriye mm. kandi turafise twebwe nk'icyabona gikuru turazi ko bazodutumako rero abantu ba abazosubiza agateka kubera ibi byago byo kwica umukuru byabaye hariho igihugu cy'u Burundi mhm. nicyo kizosubizwa iteka kuko cyabutse ego hariho umuryango w'amaraso mhm. ubwo rubanza ruteza gusubiza hamwe abarundi ruciwe tuza gusubiza hamwe abarundi ubwo rubanza twifuza ko gutuma gutuma gatima ko kwica indongozi gahera mu barundi mm. kugira ngo abantu bashyikire ubutegetsi bakamenya kwica indongozi ubwo rubanza dushaka ko ruzobera icigwa yaba bafite ako gatima ko bacire ko birura plus jamais ça mhm. bacire birarura mhm. nico twimugabo mwagarutse ku mujyango w'amaraso none bobona igiki namwe muri ko murafasha nka Frodibu kugira nabone usubizwe ako gateka ko muri gihugu carakoze bitari bike haramabarabara yitirwa uh, president Melchior Ndadaye ikibuga c'indege ku mafaranga nibindi twebwe ndadaye bamugandaguye ikintu twakoze twakoze mu Musanya Frodibu wabanje kuraba ingenewe ugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ubu naho ibyo birahari ndiko ndakubwira mhm. hama uratunganya amatora mm. kugira ngo umunyagihugu asubire gusubirana ijambo mhm. hama abanyagihugu baratora bashyiraho inzego ziciye mu matora sinzi ko ari ndi ku murongo nshanya ari uwundi muri ku murongo murahawe ikaze muri karadiridimba mutwakuye muri hehe akazina kanyu hama muduge ku ijambo he umenga je sindiko ndabumva sindiko ndabumva sindiko ndabumva mhm. ha ruhande kandi natwe tugomba kugira icyiyumviro dutanga nicyo gituma nabahaye umwanya w'iminota mirongo itatu kuko umwanya uh, usigaye ni mutoya cyane iki kiganiro narasabye ko ngo kigira n'imiburiburi kikaba amasaha abiri ko ikiganiro ni ikiganiro nyamukuru tuvuga ibibazo nyamukuru biraba igihugu reka tuzobishikiriza ubuyobozi eh, uburongozi eh, urumva rero mutangura mhm. uvuga ko mwatanguye nabi kiganiro ko ariyo oyiwa arimo akorera nitwe twamurungitse n'igihugu cyamurungitse badashoboye kumuhagarika ahubwo dusabe ko twosohoka mu gihe azoba ahagarariye yoyo inyungu z'uburundi tuzikonfiye igihugu cy'abagenzi mhm. urumva ibyo twamba turimo naho ibyo bavuga ngo arusha arusha bakaba baragiye kugambanira igihugu dusabe tujye mu ibarabara bayishyire hasi nibaza ko mugenzi wacu Ernest Eh, nawe ntiyoca avuga gusa ngo tuvuge ndadaye tutavuze umugambwe tutavuze umuryango wa politiki yakomokamwo kuko ndadaye eh, kugira ashike kuba umukuru w'igihugu hari aho yatanguriye hari aho ibyumviro byo yabishyize byaheze hama nimba ari yarusha ari nkuko mu majambo yavuzemo nimba bagiye bagiye kugambanira igihugu ngo bapfume baje mu barabara arusha iveho mugabo urubanza rukurikira jewe nibaza ko yosoma neza amasezerano amasezerano yarusha ntaho nta na hamwe bavuga ko abishe umukuru w'igihugu batazokurikiranwa n'ubutungane nicyo gituma ndababwira neza ko n'ubu forodebu ikomeze ivuga ati hatewe intambwe ahubwo no kubandanya kugira ngo urubanza ruze bimaze abantu bose bafise ibyo bagirizwa muri urwo rubanza bamenyekanye neza mm. rero nibaza ko eh, mushinga ntahe Ernest mu by'ukuri eh, kuvuga ko arusha uyiheba si byo kuko arusha ari aricyo yafashije ngaha mu gihugu cy'u Burundi yaratumye abarundi basubiza hamwe yaratumye abarundi Burundi busubira kwizego yaratumye Burundi busubira bwari butanguye gusubira ku kubakwa bushasha byaratumye abari bafise inkoho bataha ibyo byose rero twobishima ahubwo arusha tukayishima ntiduce tubivuga ngo tuyite tuyitera kagere cyangwa irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu izo nimero zose zibiri murashobora kudutora kuri watsapu ni ku barundi muri hanze y'igihugu ariko ngarutse hano muri studio honorable fenias nimba atari amahishwa mwavuze yuko namwe nka forodewu hariho bimwe mushobora kuzogenda kwerekana imbere y'ubutungane atari byo muhishije bimwe muri ibyo ubyo bari nk'ibihe mhm. reka baturuhurire gatonya hama duce tugaruka hano muri studio ariko nibutsa ko ari karadiridimba ku barundi bonyene bari hanze y'igihugu ibyizigiro wazanye bishwara abarundi bose mm. kugira namwe mugire icyo muterereye mu kubaka kino gihugu cacu uno munsi turi tugaruka ku rwigandagurwa rya perezida merikeri ndadaye nk'uko twabitanguye mu ntango intangamara kino kiganiro imyaka mirongo irindwi n'indwi akaba ariyo irangiye umukuru w'igihugu wa mbere yatowe n'abanyagihugu agandaguwe reka tugaruke kuri iyo myaka mirongo irindwi n'indwi eh, fenias nk'umuvugizi wasabanya forodebu kumbure muri eh, kazoza ni igiki muriko murakora cyane cyane kugira eh, mufatikanije n'abandi kugira mubandanye mutsimbataza demokrasi hano mu gihugu intambamye turazibona kuko muri forodebo ntirutinya kubivuga ntushobora kuvuga ibya demokarasi ngo izo simbatara hari ubukene hariho n'ubushomeri ubukene butuma abantu bagugwa bagati intumbero ubushomeri butuma abantu bihebura uca usanga iminsi yose aya matora ateguwe nabi murazi ko akunda gushika ku mvururu ashika gushika ku ngorane hariho rero n'ibi by'abantu bikiri mu mutwe ngo bazoshikira ku butegetsi ariko bafashe inkoho iki nacyo turabona ko imigwi y'abantu bitwaje inkoho nayo nyine ni intambwe ku bya demokarasi Hallo. Halo. Mhm. Ni amahoro cyane. Ni amahoro. Ninda twakuye muherereye hehe? muvugana n'uwitwa Yahusefu ari muri Australia. Yahusefu sangwa ikaze muri karadiridimba ucuduga ku ijambo uramukije na honorable turi kumwe. Murakoze cyane. Ye mbanze kuramutsa umutumire Fenias. Ndabaramukije neza mugenzi. eh, feniyasi yadusiguriye ibijyanye na demokarasi mm. hanyuma njyewe nagiye mu bisanzwe ngira akabazo mm-hmm. kubera iyo turiho turavuga demokarasi mu burundi nibaza uko demokarasi yaje ku isi atari ku burundi tuyitahura mm-hmm. eh, ari nacyo gituma rero nk'akabazo nari kumubaza uko yatubwiye ko demokarasi mu bisanzwe eh, ari E, intwaro y'ibya politike ishingiye mu matora y'abanyagihugu batora uwo bagomba guhera hejuru gushika hasi mhm. ariko ku ruhande rw'iwanje e, kumbe nishimikije n'ibindi e, by'ibitabo n'ibindi bikaba mhm. biterekana neza yuko ariko demokarasi yaje ku isi nk'uko iboneka ku wayizanye mhm. yaje ishingiye ku bintu bitatu rero icyo niyumvira niyumvira abahinga ko bakwiye kwiga ikintu kizananye hanze y'igihugu kugira babone icyo cyaziye kanatsinda iyo jambo demokarasi ntiboneka no mu kirundi mm. so iyo riva riyafite isiguro yaryo kuko batangura wubwira ko unatanga n'umuco bitatu mhm. ekereziya hamwe n'undi rwego rw'abacamanza hamwe n'iyindi miryango cumi yo muri ako karere ko mu bugiriki mm. ariko iyo ukurikiranye igitabo cyanditswe n'uyu yahora ari perezida wa libiya yitwa kadafi uh, mhm. mu gitabo cyitwa green buke mm. niho yari yasigaye neza ko demokarasi atakintu cy'icyiza bifitiye abanyagihugu kuko demokarasi igwiza n'injyane mu bisanzwe nk'akaruntu utanga mhm. iyo muri demokarasi umuntu atsinda mu bisanzwe arose mirongo itanu arenga mm. ku bantu ijana utowe na mirongo itandatu mirongo ine ntibagutore ariko utegereza uzobatwara wumva mu mirongo ine uzobatwara gute muri bo biyumvamo ko batagutoye mhm. rero ni ikintu gikwiye kuvirwa hasi abahinga bakisuzuma kuko no mu mazungu cyazananye ntikinakorayo mm. nk'akarorero mu bwongereza bafise umwamikazi yitwa elizabeth mm. atwara australia atwara canada atwara ibihugu bitandukanye niwe yaba afise ijambo rya nyuma none demokarasi uzovuga ngo iri imeze gute ishingiye ku reka tugaruke hano mu burundi ku bwanyu ibyo batuzaniye abantu b'amahanga mm. yuko bikwiye gusuzumwa mhm. maze tugafata bizima biduha iterambere nk'abarundi nk'abanyafurika kugira ngo ntitugume tugenda hahandi tuguma nyine duhigana byoba byiza kugira ngo bagabanye ibintu byinshi rero ndabona yuko kuri iki nacyo kijyanye eh, n'uwahora w'igihugu eh, ndadaye iki nanjye ndakibona ko yuko eh, nk'uko bari ko barakivuga ngo urubanza rwaraciwe mhm. eh, mu bisanzwe jeni yumvira yuko eh, bavuga ngo umusuma yagirizwa n'itonga mhm. none ko ndadaye yapfuye none yariyishe nihaba hariho amatoza yerekana by'ukuri yuko abavugwamo aribo babikoze Mm. none umuntu yavuga ngo ntihakurikijwe amategeko gute cyangwa ngo bimeze gute kandi umuntu yarapfuye atariho kandi atiyishe naho nagomba ngeze mm. muhezagirwe murakoze cyane ya husefu muri australia la dictature ego ni kubitahura nabi kuko iyo demokrasi ikoreshejwe nabi haraza injyane ariko demokrasi ikoreshejwe neza hazituze mu gihugu yabivuze nk'aha nk'abantu mirongo itandatu ku ijana abantu mirongo itandatu bakaba bagutoye mirongo ine bagutoye abo mirongo niba batagutoye muri demokarasi bategerezwa guca nibyo tugomba kubidukora nibyateza imbere igihugu tuzoba tubishigikira nibyasubize nyuma igihugu ntabwo tuzobishigikira mu myaka izokurikira rero demokarasi bivana n'abari barakore bari hejuru ku isonga abari kubarongora igihugu iyo bakuri batwaye neza bagashaka nabo batatsinze batsi bavuga ko barushijwe bakabakonsidere bagahabwa ijambo demokarasi ni inkwano nziza cyane hari ikindi yavuze rero umuntu wese yoba yaragize yoba yarashesha amaraso yategereza kujya imbere y'intaye niko bimeze niho umuti woboneka kuko wishe umuntu umuhora iki cyangwa ikiriya nta muntu afite uburenganzira bwo kwica umuntu kuko ubuzima bw'umuntu ndada yakunda kubatira ubuzima bw'umuntu nikatihabwa ubuzima bw'umuntu ni ikintu gihambaye cyane nta muntu akwiye gufata umuntu ngo amwice niyaba hari ikosa yakoze amushyira imbere y'ubutungane ubutungane bw'amucira urubanza rero muri forode tuvuga duti umuntu wese yoba yarakoze iyo ayo makomisiyo ariko arakora ku banyagihugu no ku byaha byakozwe ayo makomisiyo yashyizweho hariho uh, imiryango ya politiki iriko iravugana za jeseti eh, na jedisi eh, byavuye arusha eh, mm. none wumva uno munsi muvuga muti wakoze icyaha naje mu butungane hariho iyindi migwi nashaka ndakubwire ko na arusha muri severe ndetse ko babihinduye babikuyemo harimo ijambo ry'ubutungane ni kuvuga bari gutohoza abakoze amabi bakajya imbere y'ubutunganwe bagahanwa kubibaye sentare mugabo e, e, hariho igice cya sentare mhm. muri severe mhm. ni uko gusa bakiye bagikuramo ubu byaba byahinduwe ku y'abarundi oya sinibaza ko ari ku neza y'abantu ngo bari kunyuguza abantu z'abantu niko ndabyibaza ari urumva ko icyo cyavuye cyo cyari gihambaye nta kuntu uvuga ngo uratohoje umenyera ko yishe umuntu ngo uce uvuga ngo ntakiri ku rubanza aho twe tugarutse kuri iki cya jamari muri eh. suwede yavuze inyuma y'umukuru w'igihugu yishwa ryiwe harakurikiye ubundi bwicanyi nk'uko namwe mwabishyize bw'abarundi batari bake mm. Mm. ati none bobo uno munsi mwe mucikirije muti ubutungane nibukore jewe ubutungane burafise uburenganzira na severe uretse kuva severe barakuye mu cyari gutuma ikora muri fraude tuvuga duti nubu ibya severe turabona haragahazi hateza kuba harimo abarundi n'abanyamahanga kuko byari byarategekanijwe ariko ubu wabona ko babigabanije ubwa mbere ni ukumenya ko bakuze bamenye ko igihugu bafise kandi nabo benshi mu gihugu by'igihugu ko bibaraba ni kuvuga rero bateza gushigikira kugira ngo haze intwaro ya demokarasi ni kuba bateza gukora kugira ngo bijya bintu biranga demokarasi byose byubahirizwe kuko niho nabo bazora kubategura akazoza keza rero bateza bari mu migambwe itandukanye bakwiye kuraba mu bwo budasa bwo mu migambwe barimo baje hamwe bavuge bati twebwe twifuza ko demokarasi yotsimbatara ibiranga demokarasi bigakurikizwa uwo ari we wese azoza gutwara dushaka ko yotwara igihugu mu nzira ya demokarasi mu nzira yotuma abarundi n'abarundikazi bashobora gutera intambwe mu bya demokarasi